Nikad mi nismo spremni za čuda. A naša vera je vera čuda. Naša vera počiva na čudima. I kada se desi čudo, koliko puta kažemo ne mogu da verujem. A desilo se. Gospod ukoreva učenike i kaže tražite me zato što ste se nasitili hleba. Hoće da kaže od su viška i zato ne možete da poznate kako sam došao na ovu stranu, kad sam došao. Jer da ste me tražili, prvo da ste tražili, kao kaže Gospod, prvo tražite carstva Božjega i pravde Božje, sve će vam se ostalo dodati, znali biste kako sam došao. To nije rečeno, ali u duhu je. Jer oni ga pitaju kako. Ne mogu da razumeju kako je on došao. Upravo zato što na nekoliko mesta ćete naći, pazite da vam srca ne otežaju, gospod govori. Pazite da vam srca ne otežaju. Zašto gospod obraća pažnju na srce? Zato što se gospod poznaje srce. Imate u jednom drugom evanđelju koja je poruka za nas, 2000 godina putuje do nas, a vezana je i jedno evanđelje može objasniti drugo i prepliću se između sebe. Evanđelje na putu za Emaus, kada Luka i Kleopa posle vaskresenja gospodnjeg idu iz Jerusalima za Emaus i pričaju ljudima o događaju, o ljud, pričaju među sobom o, o onome što se desilo tih dana. Gospod priđe njima, a oni ga ne prepoznašu. Pita ih o čemu vi to pričate, a oni ga čak ukorevaju pa zar si ti jedini iz ovih krajeva koji ne zna šta se desilo? On pita šta? Ja njemu objasniše, kaže, beše prorok silano delima i rečima, ali naši sveštenici ga predadoše rimljanima, rimljani ga ubiše, a i neki od naših žena bejahu jutros na grobu i ne nađuše nas, pa nas uplašiše. I onda gospod ne, ne izdrža, pa im kaže, o maloverni sporoga srca. Vidite, opet sporoga srca. Pa zar nije sve to trebalo da se desi? I do Emausa, kaže, ukaždivaše im na sva mesta u starom zavetu koja su govorila o tome šta s njim treba da se desi. I kad su stigli do kuće u Emausu, gde treba da a, obitavaju, činjaše se, kaže, da je hteo da ide dalje. A pošto je dan bio pred, pred kraj, oni ga a, umoliše da uđe s njima i da večera. I kad su seli za trpezu, kad je prelomio hleb, nestade. I svi prisutni u kući, ovo je sad jako važno, Svi prisutni u kući rekoše to beše gospod. U čemu su ga poznali? U lomljenju hleba. Šta je lomljenju hleba? Sveta tajna pričešća. Svi ga poznaše. Ali onda ova rečenica sledeća koja dolazi je jako važna za nas. Luka i Kleopa jedan drugog pitaju, zar ne goraše srce naše kad iđaše s nama? E, ova rečenica je jako važna za sve nas. Mi možda nikada telesnim očima nećemo ugledati gospoda, ovde na zemlji. Ali očima srca možemo da ga gledamo stalno, neprestano. I setite se jednog od blaženstava, blaženi čisti srcem, jer će oni Boga videti. Ne samo kada se ode u carstvo Božije, već ovde na zemlji. Kako? Srcem. I zato Gospod u današnjem evanđelju govori, e, opominje, jer ste se najeli hleba, hoće da kaže, otežala su vam srca. Zbog toga me pitate ovo, inače, da vam nisu otežala srca, znali biste kako sam došao. E, pošto smo dobili takvu poruku, prvi ja za sebe, pa onda i, i svi mi ostali, hajte da pojedemo računa, da stražarimo nad svojim srcem, da ne oteža. Znajte da može da oteže i od drugih stvari, ne samo od hrane može da oteža od, od bilo čega vezivanja za bilo šta zemaljsko. Ništa zemaljsko ne sme da bude preče za srce od gospoda. Bilo šta što bude preče, bit će uzrok debljanja naših srca i ogrubljenja tako da ne može da vidi gospoda. Hajte, braći i sestre, da očistimo svoje srca i da gledamo i da sagledavamo gospoda u, do, do večnosti. Amén.